Hey yo. Gra, gra, boom Headshot, naglakad, bayuko Maupo, muna sa sahig Ang mga bano, malamig Lamig na bala, mga nakasako Mantitrip, muna sa mga mas malakas ako Sa madaling salita lahat kayo uh. Ah, Humble, mumukha mo basura Hambog na kung hambog Mga tuta, magkakasunod Lagi galawan nyo kakasura Di na ako nagduda Anak ka ano, ng puta mong asawa Na di mo alam na ako ang kabit Pag walang magawa sa harapan ko Sumasayaw ulo hanggang paahan ay wala siyang gamit Gano kapait sa pakiramdam kahit mailang ka pa ng inang Beses ay wala akong pake kung mahapdi Para sa'yo to, huwag ka tumanggi Makati to sa uluhan parang nakutusan ng ina mo Binalik lahat ng binato Lahat dinamaan, lahat mo Aking mga salita na mas malala pa sa sermon Sunog sa akin kahit bukas aircon Mga tira airball, balibag Kae, maglaro parang baba ay Mga to malambot, maabot mo ang kaya ko Huwag ka na umasa, palapit ka pa lang sa'kin Pare-are ka na crack, crack, boom Bloodshot ang mata, mas malakit pa sa latik Panawit ko nadala, mas mahapdi pa sa nabalat Ang kalto sa paa, sagad-sagad na parang mas natapos Di nakapa, mas di nagaling Magbali ng aking salita Sa labi, padating malamig na kaya Ang pinatanda at pinapiga kong ubas Galing Europeo, walang kupas Mga humu Woo Taas puro tulongis na mangi Kundi tunay magsilayudo kayo ay haring abi Kumauna ka man sa akin ng konti Huwag ka pa kakampante sa akin Huling sayaw parang kami kasi Pagkabado mali-mali ang galaw Kaya tindig paluwag Nagkamaling humarang gago Sinuwag anak ng manok hinubad Ang damit pinatuwad Mga halik kabit-kabit ba nagsama pa nagsabit Kaibigan at kapitbahay daw siya niya na medyo pinsan Tagapalamig ka na ulo ko minsan 24 oras lunes hanggang linggo wala ng pahinga Dugo at bawis pinigay Nasinta ang ulo Crack, crack, boom Headshot, pinatay Sabay, buda, buda, shotgun high Eh babi, papasok sa eskinita nyo Na walang babala, walang pasabi Pero may dala-dala palaging Crack, crack, boom Thank you.